Well, good evening, everyone. Добрый вечер всем. I want to say thank you for uh, my time here. I've had such a great time. Хочу поблагодарить Бога за то, что а, здесь такое приятное время, потому что я здесь очень здорово провожу время. I've got to see a lot of old friends А, увидел много старых друзей and make a bunch of new friends. и завел кучу новых друзей. And I've been very blessed, so thank you for и having me. Очень был благословен, поэтому спасибо, что пригласили yeah, и приняли. Да, это благословение. So I believe the Lord wants to do a great work tonight, so let's just get into it. Я верю, что Господь очень великое что-то будет делать вечером, поэтому давайте непосредственно обратимся к слову. Acts chapter 18. 18 глава Деяний. And we are in the middle of the second missionary journey of Paul. Мы как раз находимся в самой середине второго миссионерского путешествия апостола Павла. So as, as John was teaching us, Paul and Silas and Timothy and then Luke was with them. They made it to Philippi. И как сегодня утром преподавал Джон, Павел, Сила и компания ездили в Филиппы, и в этом городе много было приключений. And they left Philippi, went to Э, Thessalonica. И затем uh, с Филипп uh, они отправились в Фессалоники. Had a very powerful ministry, but very short. Там служение было очень сильное, но очень короткое. They were chased out of that town. Потому что их достаточно быстро оттуда выгнали. And they went to Berea. А затем они отправились в Верию. They're traveling down the, the peninsula towards uh, Athens. и они едут вот по этому полуострову, путешествуют на юг к Афинам. The Jews from Thessalonica come to Berea and chase them from Berea also. И иудеи из Фессалоники а, преследовали их до Верии. В Верии там возмутили народ и выгнали их из Верии. And so they felt like the best thing for Paul would be to just get on a ship and, and leave the land and go all the way down to Athens. И uh, сложилось такое впечатление uh, очень у, у группы, что лучше будет Павлу сесть на корабль и просто переплыть туда еще дальше на юг в Афины. Timothy and Silas stayed behind to minister to the people and, and establish them. Тимофей и Сила остались uh, в этих городах для того, чтобы укрепить учеников и um, uh, служить им. So then Paul ministered in Athens. И дальше Павел служил в Афинах. and then that brings us to chapter 18. и на этом мы как раз и подошли к 18 главе. He departed to Corinth, it says in verse 1. В первому стихі написано, після цього він вийшов з Атин і прибув до Коринту. He'll spend quite a bit of time in Corinth. В Коринфе он проведет достаточно много времени. This is an encouragement for those who are pastors. И для пастырей здесь есть некоторое ободрение и поддержка. The church that Paul had the most trouble with. Церковь, с которой у Павла были самые сложные вообще отношения и самое сложное служение. Those that seemed to struggle the most at, at receiving his teaching. Те, кому было как-то сложнее всего принимать его учение. Was the church he spent the most time with. Это та церковь, в которой он прослужил и провел дольше всего времени. They didn't like him there, some people. А некоторым людям он там просто вот как-то не по душе был, не нравился. Some people complained about how he spoke. Некоторые жаловались, что вот когда он проповедует, то как-то он звучит не так. They were divided into little groups. И были вот э, такие группы собраны, так сказать, кто кому кто нравился. Some people said, I really like Paul. Некоторые говорили, мне вот больше нравится все-таки Павел, его стиль other, и так далее. Other people said, no, no. Некоторые говорили, не, нам I really like Павел Peter. не очень. Вот нам как-то Петр больше по душе. Some said, I, I like Apollos. Некоторые говорили, а вот uh, мне как-то Аполлос, вот такой считаю его классным. And then the really spiritual said, I like Jesus. А вот самое духовное говорили, а нам Иисус больше всех нравится. И у Павла действительно вот сложно складывались отношения с этой церковью. Но он действительно провел там достаточно много времени с ними. И я надеюсь, пастора, что вас это как-то поддерживает, ободряет и утешает. Are there people in your church that say you are not as good as the other pastor? Есть ли люди в вашей церкви, которые говорят, ну как какой-то наш пастор не такой классный, как вот тот пастор или вот тот пастор. Or I, I really like listening to this person on the internet, but I don't like listening to you. Или кто-то, может быть, даже пытается вас ободрить такими словами, что вот в интернете дядька, он как классно проповедует, а ты, пастор, какой то млявенький. <laughs> Я могу столько историй рассказывать о том, как мне люди говорили о том, что им не нравилось. But this is being recorded но поскольку сейчас идет запись, то I, I придется want, воздержаться. Uh, я не хочу, чтобы у кого-то сложилось <laughs> впечатление, что я как-то огорчен или разочарован кем-то и чем-то, и что они там говорят. There's this one guy. Хотя есть один. Все-таки один есть. Oh my goodness. Мама дорогая. I won't say it. Да, нет, не будем о грустном. So, uh, God sends him to Corinth, and it's going to be a long, uh, challenging relationship that he has with these people. Итак, Бог приводит его в Коринф, и там будут сложные, длинные такие вот отношения а, в этой церкви. Uh, the Philippian church, he had this wonderful, warm, um, committed, loving relationship with them. С церковью в Филиппах а, у него были очень хорошие отношения, много любви, много вот такого единства, взаимопонимания. Thessalonians, he had a very short relationship, but very powerful. С верующими в Фессалониках отношения были, так сказать, короткие, но очень сильные все-таки. Corinthians, troubled. <laughs> С коринфянами сложно. You know, uh, Jesus sent out sent us out to make disciples. Мы знаем, что Иисус послал нас, чтобы мы научили все народы, то есть чтобы мы приобрели учеников, последователей. That means they're not disciples yet. И это значит, что когда мы их приобретаем, они еще не ученики. We're making them into disciples. То есть мы их а, должны, так сказать, обратить, научить, чтобы они стали учениками. And that takes time. А для этого нужно время. Sometimes you have to correct иногда нужно вносить какие-то исправления. It requires a lot of patience. Для этого нужно очень много терпения. And sometimes just when you have a really nice disciple that you've made, а иногда, когда вы поработали с человеком, и он стал действительно таким uh, зрелым последователем, учеником, God calls them to go somewhere else. Бог призывает его куда-то уехать и служить в другом месте. Just when you got him nice. То есть только когда вы его уже, ну вот, только ленточкой перевязать и уже готов. I would rather keep all my disciples. Я ж его взрастил, научил, то хай он при мне уже тут и будет. But Jesus sends his disciples out. А Иисус разворачивает и этих учеников so рассылает there's an encouragement from Paul in Corinth. Поэтому служение Павла и его время в Коринфе является для нас ободрением и утешением. Uh, we're introduced to a, a married couple named Aquila and Priscilla. А здесь мы также знакомимся с э, семьей, муж и жена, Акила и Присыла. they met in Corinth because they had the same job, the same trade. Они познакомились с Павлом на основе их профессиональной деятельности. Они зарабатывали на хлеб тем же самым, что и Павел. They would make tents. Они шили палатки. Paul always supported himself in his ministry. Павел всегда сам себя старался финансово обеспечивать а в своем служении. Now he had the the right to receive uh, money from the ministry, but he wouldn't receive money. У него было право э, принимать пожертвования от людей, э, потому что он был в служении, очень занят, но он э, не делал этого. And he'll write to the Corinthians about it. He especially in Corinth would not receive their money. И когда он писал свои письма, письма коринфянам, он даже это подчеркивал, что от вас я вообще ничего не брал, не получал. So uh, he met them through the tent making, and they began to minister together. И вот они познакомились, поскольку они были эм, и те и другие э, в том же бизнесе делать палатки шить и э, общались вместе и служили. So they started in the synagogue. Они начали в синагоге. And uh, the Jews would not listen. Там иудеи uh, не сильно прислушивались к их uh, учению. Uh, some did, but most would not. Некоторые uh, были открыты, но в основном никто. Uh, and they continued the ministry to the Gentiles. И они продолжали служить язычникам. And I want you to notice verse 9. Хотел бы обратить ваше внимание на девятый стих. The Lord spoke to Paul in the night by a vision, and he said, Do not be afraid, but speak, and do not keep silent. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі, не бійся, але говори і не мовчи. When God told Paul to not be afraid, that was because Paul was afraid. А Господь сказал Павлу, не бойся, очевидно, по той единственной причине, что Павел чего-то боялся. This verse has always encouraged me. И этот стих является для меня ободрением и утешением. Потому что я всегда видел Павла вот таким идеальным супергероем. You know, like he has his tunic on. То есть такое ощущение, что он там в такой рясе. But when he opens it up, there's a big P on his chest because Но he's super tall. он а, там пуговичку расстегнет в рясе, то под ней этот знак с буквочкой П э, или там СП, Супер Павел, короче, супергерой. He's, he's a superhero. Вот, потому что он супер такой вот But he wasn't. Но на самом деле он не был He was a human being like us. Он был такой же человек, как мы с вами. And he even struggled with fear. И даже он переживал вот эти периоды страха, боязни. When Jesus speaks to you and says, "Don't be afraid," когда Иисус говорит к вам и говорит, не бойтесь, you don't look at him and say, "I'm not afraid." то не надо смотреть на Иисуса и вот это вот, а я и не боюсь, Господь. He, he knew Paul was afraid. Потому что uh, Господь знал, что Павлу что-то было страшно. Save your place here and turn over to 1 Corinthians. Uh, положите здесь закладочку и обратитесь, пожалуйста, откройте первое послание к Коринфянам. 1 Corinthians chapter 2, verse 1, 1 Коринфянам, 2 глава, 1 стих, down through verse 5. до 5. You can go ahead and read it, would you? Yeah, yeah, down to verse 5. А, з 1 по 5 стихи, 2 глава 1 Коринфянам. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розіп'ятого. І я в вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. In verse 3, Paul said that he was with them in weakness and in fear and in much trembling. Обратите внимание, в третьем стихе он говорит, что я был среди вас в немочи, в страхе и в трепете. So I have discovered that I have much in common with Paul. Итак, я обнаруживаю, что у меня все больше и больше общего с Павлом. Because I'm weak. Потому что я в немощи. I am afraid. Потому что я боюсь. And I also tremble. И иногда даже дрожу, трепещу. In our church, we have a heavy pulpit. The, У нас the, в церкви есть like um, э, такая качественная штукенция, которая стоит впереди для проповедника, которая называется красивым словом the problem, кафедра. The problem with a lightweight pulpit is when you shake. Uh, потому что когда вот такая слабенькая, вот, um, то когда вы трясетесь, то и она с вами трясется. See, using, using this as a pulpit is not effective. Вот, то есть использовать эту кафедру неэффективно, за ней не When спрячешься. You tremble, потому что когда дрожишь, то крупной дрожью и она дрожит. We had a, when I first became the pastor, we had a big, heavy но когда я стал пастором, то заказал себе по размеру, соответственно, кафедру устойчивую к землетрясениям. Чтобы как меня там не трясло и не колбасило, то она все равно стояла очень четко. И поэтому, когда я начинал проповедь, я практически за нее держался. So then I'd get brave to make a hand motion. А иногда, мне через некоторое время, я настолько осмелел, что я оторвал одну руку и там поднял, чтобы жестом подчеркнуть какую-то свою мысль. И я, когда поднял руку, она все равно слишком тряслась. And then I would see it shaking, and I quickly смотрю, bring it трясется, back. Я опять на кафедру ее положил. Хай. So then I would I would be going for a while, and I think I need another hand motion. А потом, когда уже чувствую, подходишь, что надо еще все-таки каким-то жестом что-то подчеркнуть. I use my other arm. То я другую руку It's отцепил все-таки, Boom, оторвал от кафедры, трошки потряс ею в воздухе и опять за кафедру ухватился. Trembling. бывает вот такое вот даже крупная дрожь такая. The other thing wrong with using a stand like this is there's no cover. И еще, что um, неприятно в такой слабенькой кафедре, so это то, что нету стенки, которая спрячет ваши трясущиеся коленки. My legs would be shaking. uh, поэтому, my потому knees. что uh, коленки тоже трясутся иногда. And my hands. И руки трясутся. But I had this big wooden cover. Но опять-таки у меня есть эта большая стабильная кафедра, и я могу вцепиться в нее руками и коленями. So I have a lot in common with Paul. Так что с Павлом у нас много общего. I have trembling. А я также дрожу, как он. Paul says he was with them in fear. Павел говорит, что когда он был с ними, он даже в страхе был. What was he afraid of? Чего же он боялся? What am I afraid of? А я чего боюсь? I'm afraid of a bunch of things. Я очень много чего боюсь. I'm afraid because I know that what God wants to do, I cannot do with my own wisdom. Например, страх того, что все то, что Бог задумал делать, это слишком много для меня, и я своими силами никогда не смогу это сделать. I'm afraid of being rejected. С другой стороны, я боюсь, что меня отвергнут, что меня не примут. I'm afraid of leading people astray. Я боюсь, что в чем-то я могу ввести людей в заблуждение. I'm afraid of, of not teaching exactly what the Bible says. Я боюсь, что где-то преподавая или объясняя Библию, я что-то неправильно преподам или объясню. I'm afraid of making people angry. Я боюсь, что чем-то я рассержу людей. I'm afraid of all kinds of things. В общем, многое чего боюсь. I'm afraid that uh, I'll be a failure. Боюсь, что у меня что-то не получится, я буду неудачником. I have all these fears. У меня много страхов. And I, I've always been encouraged. Paul said, I was afraid. И вот когда Павел пишет, что я тоже был в страхе, меня это как-то утешает. Jesus told him, "Don't be afraid." Потому что Иисус предупреждал учеников, что не бойтесь. I think that um, there's a truth that that you've heard and you've probably taught that faith and fear don't exist at the same time. Я думаю, вам когда-то говорили о том, что uh, страх и вера они не могут вместе сосуществовать внутри нас. And that's true in a sense. И в каком-то смысле это правда. They're, they're sort of opposites. Потому что это про противоположности одно другому. really Если много страха, то значит мало веры и доверия. And the more you trust, the less fear you have. Но чем больше веры и доверия, тем меньше места страху. So when you find yourself afraid, you know it's faith is the issue. Поэтому, когда вы обнаруживаете, что у вас этот страх как-то развивается, это значит, что где-то um, уменьшается вера. And, and, and that's true. И это правда. But there's some other um, aspect. Но есть еще и другие аспекты. И эти аспекты в том, что когда вы служите Господу, есть место для так называемого объективного страха. Um, least for me, I'm afraid all the time. Например, для меня, как я сказал, я боюсь постоянно. I'm afraid right now. Я даже сейчас боюсь. I'm secretly praying for the rapture while I'm teaching. Я в глубине души молюсь, Господи, дай, чтобы до конца проповеди ты уже забрал свою церковь и вознес всех нас. Всем же I'm ready to go. Lord, stop the sermon to get me out of here. я совсем не обижусь, даже буду очень счастлив, если ты не дашь мне допроповедовать и заберешь наш как-то поскорее. So I, I just want to encourage those of you that struggle with fear. Поэтому хочу опять-таки обратиться со словами поддержки тем из вас, кто служит, но часто переживает страх. It's something that even the apostle Paul had that he struggled with. Опять-таки, um, апостол Павел тоже это переживал. But he did not let that fear stop him. Но он не позволял этому страху останавливать его. He just kept going, even though he was afraid. Он в этом же страхе все равно продолжал идти вперед и служить. Don't let your fear stop you from doing what God wants to do. Не позволяйте страху останавливать вас на пути того, чтобы сделать то, что Господь вам предназначил. He also said in that verse that he was with them with weakness. И здесь же в этом стихе он говорит, что он был в немощи, в слабости с ними. He was an apostle. Он был апостолом. He could lay hands on people and they would receive the Holy Spirit. Он мог возлагать руки на людей, и они принимали Духа Святого. The verses that we're going to read tonight, going through the, his ministry in these chapters, he's a very powerful ministry. Когда мы будем читать дальше стихи, описывающие его служение, мы будем видеть, насколько могущественно через него работал Господь. But Paul was constantly aware of his own inadequacy. Но Павел постоянно помнил о своей, можно сказать, неадекватности, о том, что он не подходит под вот все то, к чему призвал его Бог. He says to the Corinthians, we aren't sufficient in ourselves. Павел говорил uh, коринфянам, что мы не хвалимся собой, мы не гордимся собой. He constantly was aware that there was nothing he was going to be able to do. Он постоянно помнил и знал, что он собой ничто не представляет достойное. Can you relate to that at all? Можете ли вы себя соотнести с таким отношением? Do you feel weak? Чувствуете ли вы себя слабыми? And afraid? Боящимися? And wondering how will this ever happen? И вообще удивляющимися, как вообще мы сможем когда-то что-то сделать? So did the superhero, the apostle Paul. И вот этот супергерой апостол Павел то же самое переживал. So that means you're a superhero. Значит, вы тоже супергерой. Потому что супергероям склонны они к таким переживаниям. But Paul was obedient and he just went for it. Но опять-таки, несмотря на реалии этих обстоятельств, Павел был послушен Господу, и он продолжал делать то, что Бог ему давал. So let's get back to that verse uh, in Acts chapter 18. Вернемся к деяниям, к 18 главе. And really, ultimately, here's the, here's the antidote for uh, fear. It's verse 10 of Acts 18. И в 10 стихе 18 главы мы практически читаем про то, что может быть анти дозой да, или противоядием страху. Jesus said, I'm with you. Бо з тобою ось я, сказал Иисус. That's always going to be the antidote for fear. Это всегда будет противоядие страху. It's the antidote for weakness. Это то, что спасет единственное нас от наших немощей. It's the antidote for trembling. Это противоядие вот этой крупной дрожи. Jesus is with you. Иисус говорит, я с тобой. He's with you. Он с нами. If he has sent you, если Он послал вас куда-то служить, if he has called you, если Он призвал вас что-то делать, if he's told you to do something, если Он поручил вам что-то сделать, he's be with you. Он будет там все это с вами делать. And then he will give you everything you need. И Он даст вам все необходимое. So when you are weak and afraid and Поэтому, trembling, хоть вы будете это делать в то время, как вы будете слабые, немощные и напуганные, You just go forward knowing Jesus is with me. То все равно идите и делайте, потому что рядышком идет Иисус, и это с вами делает This was his idea, not mine. Потому что это его идея вообще, его задум. I tell that to the Lord all the time. Я постоянно это Господу напоминаю. Lord, this was your idea, not my idea. ты первый начал, сам придумал, you have сам to do делаешь. This. Пожалуйста. And he does. И он делает. He speaks to people. It's он говорит amazing. через меня как-то людям, и я всегда в шоке. So he, he tells Paul, No one's gonna hurt you in this town. И вот Господь предупреждает Павла, что здесь, в этом городе, хотя бы тебе никто ничего не сделает. So, verse 11. 11 стих. He stayed there for a year and six months. Написано, что он оставался там год и шесть месяцев. He was in Thessalonica for three Sabbath days. А в Фессалониках он был три субботних дня. So at the most he was there four weeks. То есть практически можно сказать по максимуму это четыре недели. Corinth he's there for a year and a half. Коринфе год э, с половиной, полтора года. Now, trouble did come. Uh, the next few verses talk about uh, the Gentiles um, raising up trouble, or the Jews raising up trouble. Но противостояние все равно было. В следующих стихах мы видим, что иудеи все равно возмущались. Most of the time, Paul's trouble came from the, the Jews who didn't believe. В основном а, противостояние Павлу было, были вот как раз те евреи, иудеи, которые не веровали в Господа. One of the problems was that the ruler of the synagogue got saved. Но здесь одной из проблем было то, что а, правитель синагоги, начальник синагоги, а, получил спасение. That's verse 8. Восьмой стих. And one of the other problems is that Paul moved the ministry from the synagogue right next door. И э, сложности начались, когда из синагоги Павел перевнес служение э, по соседству рядышком. And then we have this transition um, period, the next part that we'll cover tonight. И дальше происходит такой переход, о котором будем сегодня как раз говорить. Um, it's the sort of the end of uh, the second missionary journey just sort of comes quickly here. И здесь как бы второе миссионерское путешествие, можно сказать, достаточно быстро уже сворачивается и подходит к концу. We have some what we would call miscellaneous sort of thoughts. Or И здесь э, мы читаем просто такие разнообразные мысли по этому поводу. so, verse 18. 18 стих. Uh, Paul stayed there a good while. Then he took leave of the brethren and sailed for Syria. Priscilla and Aquila were with him, and he had his hair cut at Centuria, for he had taken a vow. А Павло, перебувши доволі ще днів, попрощався з братами, поплив у Сирію, і з ним Прискіла і Акіла. Він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був. So really, the, the second missionary journey is is over. He stopped going forward. Практически уже вторая миссионерская поездочка заканчивается. Он уже разворачивается, чтобы ехать назад. He's trying to get back to Jerusalem. Он по дороге в Иерусалим. and uh, he stops in Ephesus, verse 19. В 19 стихе он останавливается в Ефесе. In John's passage this morning, he talked about Paul trying to go into Asia, and the Spirit would not let him. И а, сегодня днем Джон а, а, проповедовал о том, что Павел пытался отправиться в Асию, но Дух Святой его не допускал. Now, traveling from Greece towards Israel, he stops in Ephesus and actually gets to. И когда go он с there. Греции возвращается в Израиль, то он таки останавливается в Асии. The people wanted him to stay, but he wouldn't stay. Люди хотели, чтобы он еще дольше с ними побыл, но он не мог дольше побыть. So in verse 22 he finally gets back to Antioch. И в конце концов, в 22 стихе он возвращается обратно в Антиохию. Now look at verse 23. This is an interesting verse. Но посмотрите на интересный 23 стих. Luke summarizes quite a bit of time and a lot of ministry. Лука немножечко так сжато описывает промежуток времени и определенные моменты. After he spent some time there, he departed and went over the region of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples. І пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку та Фрігію та усіх учнів зміцняючи. So he went back to the places where they went on the very first missionary journey. То есть он возвращается в, практически в те же места, где они были в первой своей а, миссионерской поездке. Now we're introduced at the end of chapter 18 to another person. А в конце 18 главы мы знакомимся еще с одним персонажем. He's a very interesting man. Интересный такой себе мужчина. Uh, verse 24, he was he's a certain Jew named Apollos. He was born in Alexandria. 24 стих. Один же юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії. And it says he was an eloquent man and he was mighty in the scriptures. І написано, що він був красномовець та сильний в писанні. Alexandria, Egypt was uh, an amazing city in human history. Alexandria, uh, э, египетский город, uh, очень отличался от многих других и был If, Greece was sort of the center of philosophy, если Греция в свое время была центром философии, Alexandria was the place that had the greatest library. То Александрия славилась своей uh, потрясающей библиотекой. Maybe the Greeks had sort of pioneered this idea of philosophy, but Alexandria was cataloging all of the knowledge of the world. Возможно, грекам можно приписать там начало распространения там, и развития философии, но в Александрии библиотека собирала именно знания по всевозможным областям. And that's where Apollos was from. И оттуда был Аполлос. His, his, from what we know about him, he seems to be highly educated. Из того, что мы знаем, он достаточно был образованный человек, красноречивый и знал Писание. He was an expert in speech and rhetoric. То есть, если человек может хорошо говорить, знает Писание, то это о чем-то говорит. He was very powerful. То есть достаточно эффективный, сильный человек. He had a powerful physical presence. То есть, а, можно сказать, такое сильное физическое воздействие было. And Uh, he knew a little bit about the scriptures. И он знал Писание. Related to Jesus, they're the Messiah. Uh, немного из Писания, что касается именно Иисуса Христа. Uh, in verse 25, his, his, his knowledge of Jesus was incomplete, though. Uh, но в 25 стихе uh, говорится, что uh, знания его были в основном только про крещение Иоанна, то есть неполное знание. He knew the scriptures in general, and he knew just a, a small amount about the Messiah. То есть он в общем знал Писание и знал только кое-что выборочно о Мессии. Uh, and we see his, his greatness and how teachable that he is. Но что в нем очень классно, это то, что в нем было вот такое настроение ученичества. Он был открыт к тому, чтобы его учили. And, and he had come to Ephesus, Priscilla and Aquila were there. И когда он пришел в Ефес, там же его встретили Акила и Присыла. Verse 26, when, he began to speak boldly in the synagogue, Aquila and Priscilla heard him, and then they took him aside and explained to him the way of God more accurately. І він сміливо став промовляти в синагозі. А як Акіла і Присила почули його, то його прийняли і докладніш розповіли йому про дорогу Господню. He only knew about the baptism of John. То есть он все, что знал, в основном касалось крещения, которое преподавал Иоанн Креститель. He'd heard about John. Он слышал об Иоанне. He knew John announced the Messiah. Он знал, что а Иоанн должен был объявить, открыть людям, кто на самом деле Мессия. He could from the who John was. Он мог из Писания объяснить, каково было служение Иоанна Крестителя. And now here he is in the synagogue in, in Ephesus И он, можно сказать, это служение Иоанна в некотором смысле продолжает и рассказывает о нем в синагоге. The Messiah is coming. Что Мессия приходит, при, make, придет. Make straight the way of the Lord. Поэтому приготовьте, сделайте пути прямыми для Господа. Repent. Покайтесь. And Priscilla and Aquila are listening. И Акила и Присцилла слушали его. And they're thinking the Messiah has already come. Думают, ну на самом деле, конечно, Мессия-то уже пришел. And, and here's this Apollos, he's so gifted. И этот Аполлос, он настолько одаренный такой человек. And he has all this passion. И у него так страстно вот but выходит only, это все рассказывать. just has this much knowledge. Вот, но знаний просто у него еще and, немного было. And I think we can see what a great man he was. И я думаю, что мы видим, насколько он вот действительно классный такой человек был. The tent makers. come and say, Can we talk to you? А, приходят, представьте себе, люди, которые ну, просто шьют палатки и говорят, можно мы с тобой поговорим кое о чем? And they say, we need to let you know the Messiah has come. И они ему говорят, знаешь, ты должен знать, что на самом деле Мессия уже пришел. And Apollos was teachable. И Апол, а, Аполлос, он был а, настроен учиться, он принимал учение. And he listened to them. И он прислушивался к ним. And he came to understand who Jesus was. И он пришел именно к познанию Господа и Господних путей. I bet he was really glad that he was teachable. И я думаю, что э, он был рад тому, что он настроен учиться. It's so important for us to be teachable. Для нас очень важно оставаться постоянно в состоянии ученичества. It's important for us to be able to listen and learn from people. Очень важно, чтобы мы всю нашу жизнь были готовы и открыты слушать, прислушиваться, чтобы нас учили. You always want to be able to hear God's voice no matter who is speaking. Потому что мы должны всегда быть в состоянии прислушиваться голосу Бога, независимо от того, через кого Господь говорит нам. So at the end of chapter 18, Apollos leaves and he heads towards um, Corinth. И в конце 18 главы Аполлос уходит и идет в сторону Коринфа. We'll read about um, Paul refers to his ministry in Corinth in uh, 1 Corinthians. И в первом послании к Коринфянам Павел будет упоминать о нем и о его служении. So Paul started the church and labored there and stayed there for quite a bit of time. Итак, Павел основал здесь церковь, и он служил и трудился в ней достаточно долгое время. And then God had this man raised up in Alexandria who was mighty in the scriptures and knew the word of God. Но с другой стороны, Бог готовил, взращивал человека из Александрии, который был красноречив и знал Слово Божье. John was talking this morning about how um, God had uniquely prepared Timothy. Джон говорил сегодня днем о том, как Господь уникально готовил Тимофея к его служению. To be between these two worlds, Gentile and Jewish. Чтобы Тимофей мог эм, служить эффективно, хотя он рос между вот этими двумя мирами, да, евреев и язычников. And then he spoke about his own life, how God had you know, uniquely prepared him for what he was calling him to do. И Джон рассказывал о своей жизни, о том, каким уникальным образом Господь готовил его ко всему тому, что Господь предназначил ему исполнять. And now we have Apollos, and you can see how uniquely God created him. И теперь мы наблюдаем за, Аполло, за Аполлосом и смотрим, как Господь уникально готовит его. Where he was from, начиная от того, откуда вообще он был родом, his his training, как он там вырос, какое образование to, он получил, him that God was him и to. все то, что вообще Господь сделал, чтобы подготовить его именно к тому служению, которое Господь для него предназначил. So be praying and asking the Lord to to be um, continually preparing you for what he has for you. Поэтому молитесь и вы и просите, чтобы Господь всевозможными путями постоянно готовил вас ко всему тому, что он в будущем для вас запланировал. You'll find that God will take even some of the most painful things from your past and he'll actually use them for good. И вы обнаружите, что часто Господь возьмет то, что в прошлом было очень больным, сложным и тяжелым, болезненным, извините, сложным и тяжелым, и сможет использовать это даже в вашей uh, жизни в служении в будущем. Now in chapter 19 we have an interesting story. В 19 главе, с другой стороны, мы читаем об очень интересной истории. It says in verse 1 It happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. З першого стиха і сталося, що коли Аполос перебував в Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деякі учнів, зна- деяких учнів знайшов. Now, remember, Apollos had been preaching in Ephesus, but he only had a small amount of knowledge. Итак, помните, что Аполлос сначала проповедовал в Ефесе, но у него было маловато знаний. Now, it doesn't say these are Apollos' disciples, but from what they know, we'll see in a second, it, it's probable that they were. И а, мы не знаем, что вот эти деяки учни, да, в первом стихе, на самом деле, были ли это ученики уже Аполлоса или нет, но похоже на то. It said at the end of verse 1 that it says, Paul found some disciples. Вот о них говорится в конце первого стиха, деяких учнев знайшов. But he's confused when he meets them. Но когда он с ними встретился, он обнаружил нечто, что немножко его встревожило. Look what he's confused about. Посмотрите, что привело Verse его в two. замешательство. Второй стих. He says, Did you receive the Holy Spirit when you believed? Он говорить, е, він спитав їх, чи ви е, Духа Святого одержали, як увірували? So we'll find out they only know about John the Baptist. Но мы узнаем, что как раз эта группа учеников и знала только об Иоанне Крестителе. So they're, they're looking for the Messiah. They're believing in the Messiah that he's coming, but they don't know him. То есть они верили в Мессию, они ожидали приход Мессии, но они мало знали о нем. What's the Greek word for Messiah but Christ? Какое греческое слово, э, обозначающее Мессия? Да, Христос. So they say, We're, we're looking for the Christ. Поэтому они говорят, <laughs> что мы ожидаем прихода Христа. It would almost sound like they're Christians. То есть они почти как христиане. So, you know, Paul's in the town and he finds these disciples, И вот он в этом городе обнаруживает этих учеников. but there's something missing. Но чего-то им не хватает. He can immediately see something's missing. И он мог распознать это сразу. And he says, Did you did you receive the Holy Spirit? Он спросил, вы приняли Духа Святого? You see, what Paul would be looking for when he saw a disciple of Jesus was the Spirit. Потому что когда Павел встречал последователей Иисуса Христа, учеников, христиан, он ожидал, что это будут люди, наполненные Святого Духа. The fruit of the Spirit. Он ожидал увидеть плоды Святого Духа. The power of the Spirit. Силу Святого Духа. And so he met these disciples and he said, I don't know, do you have the Holy Spirit? И вот он познакомился с этими учениками и спросил, а вы вообще слышали о Духе Святом? Вы приняли Духа Святого? And look at their answer. И посмотрите на их ответ. Second half of verse 2. А, Вторая половина второго стиха. They said to him, We have not so much heard, as heard whether there's a Holy Spirit. А вони відказали йому, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. No, we never heard about the Holy Spirit. Мы на самом деле ничего не слышали о том, что есть вот Дух What's Святой. that? Кто это? <laughs> And Paul says, Well, then, when you got baptized, what was the baptism? И тогда Павел начал дальше э, спрашивать, а когда вы приняли крещение, что это было за крещение? And they said, into, We were baptized into John's baptism. Они говорят в четвертом стихе, так мы были крещены крещением покаяния, крещением Иоанна Крестителя. So, verse 4, Paul said, John baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him. That's on Christ Jesus. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Четвертий стих промов Павло. Так Іван він хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто Христа. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. And then Paul solved their problem of the Holy Spirit. И дальше Павел а, помог им решить вот эту проблему принятия Святого Духа. In verse 6, В шестом стихе. Paul laid hands on them, and the Holy Spirit came upon them. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий. The apostles could lay hands on people and the Holy Spirit would come upon them. Апостолы могли возлагать руки на людей, молиться и сходил на людей Святой Дух. Remember back in Acts chapter 8. Помните Деяния 8 главу. And and Simon wanted to pay money to be able to have that power. Помните, как Симон хотел а, заплатить деньги, чтобы получить вот такую силу, на кого он возложит руки и помолится, чтобы этот человек получал Духа Святого. Peter and John were laying hands on the people in Samaria and they were being filled with the Holy Spirit. Петр и Иоанн в Самарии возлагали руки на людей, молились, и люди принимали Святого Духа. And Simon said, "Man, I could make a lot of money И Симон такой if I knew how to себе, do это ж that." сколько можно заработать на такой штуке? And Peter said, "Your money perish with you." И Петр ему сказал достаточно радикально и категорично, да п- в погибель с тобой пойдет твое серебро. because you thought you could and he said you thought you could buy the gift of Потому god что, ты- он сказал, ты э, решил, ты подумал, что дар Божий можно купить за It's a деньги. gift. Но ведь это дар. who's the giver Кто э, тот, кто дарует? God's the giver. Бог. Бог дарит. It's God's Spirit. Это Божий Дух. So these disciples uh, now are filled with the Holy Spirit. И вот ученики здесь наполняются Святым Духом. And being filled with the Holy Spirit, they're given abilities that they do not have naturally. И когда они наполняются Святым Духом, они приобретают те качества и возможности, которые сами по себе, по природе они не имели. It says they spoke with tongues and they prophesied. Написано, что они говорили э, другими языками и пророчествовали. These are two of the gifts that the Holy Spirit will give to people. Это два только из того огромного разнообразия даров Святого Духа, которые Святой Дух дает верующим. Abilities that come from God. Вот эти возможности, таланты, которые дает Господь. Now, now all of us have different gifts that we received when we were born. Все из нас имеют какие-то таланты и способности еще, можно сказать, от рождения, с детства. Some of us were blessed with being very tall. Кто-то из нас получил такое благословение от рождения быть высоким таким человеком. And we want to have a basketball team. И если кто-то хочет а, основать баскетбольную команду, то звонит обязательно Дэвиду Марки, бросай свое миссионерство, приезжай баскетболить. Because he was gifted by God. Потому что Бог ему сразу дал вот этот дар, все способности к баскетболу. Еще made рождения, когда Бог его там соткал в чреве матери, он соткал его длинным. Some, some other people, when they, they have a great memory, у кого-то из людей сразу же Бог вложил хорошую память. And then we're going have a big uh, trivia, Bible trivia contest. И они могут постоянно побеждать там в брейн-ринге и в других играх uh, на библейские темы, где надо наизусть все помнить. And we think of that person who has that great memory, and we say, oh, we need to get them here. И мы говорим, ага, есть человек, у него память феноменальная, надо, чтобы он был в нашей команде. So we have these natural abilities that God gives us when То we're есть born. есть те э, задатки, э, которые еще с рождения Бог вкладывает и формирует там с детства. But there are abilities that the Holy Spirit will give you. Но есть еще другие способности, дары, которые Господь дает именно когда человек принимает Духа Святого. They don't have anything to do и они уже не соотносятся вот с нашими природными там от рождения задатками и талантами. The Holy Spirit just gives them. Но Дух Святой, именно когда наполняет нас, дает их нам. Two of them are in our verse. Здесь упоминаются два в этом стихе. a list in 1 Но есть список, перечень более полный в первом послании к Коринфянам. And there's, there's list in И еще один список этих духовных даров в послании к римлянам. And if you put those Well, actually, there's two lists in 1 Corinthians. Ну, в первом Коринфянам есть два списка. And those those lists overlap. И некоторые там пересекают, в смысле, упоминаются и там, и там. Некоторые none, of, none of those lists includes all the gifts. То есть ни один из списков перечисляет, не перечисляет все There may be even gifts that aren't in those. I, I think there might be more that we don't, that God hasn't written down. И очень может быть, что есть еще другие дары Святого Духа, которые Бог именно в эти списки не вписал. But we know the ones that are written down. Но опять-таки, те, которые записаны, те мы точно знаем. There's a word of wisdom. Там есть дар славознания. Now you may not be very smart. То есть вы по природе, может быть, не сильно там интеллектуал. You know, your teacher when they were trying to teach you mathematics. И может быть ваш учитель математики, когда Э, тщательно пытался вас там научить формулам. Instead, they gave you a hammer and a trowel. Вот, сказал, пойди лучше к трудовику, возьми там инструменты and said, и почини вешалку. No more school for you. You go to work with your dad. Не обременяй себя математикой. Ходи там на, за, на заправке, помогай кому-то. You know, you, you, may not, you may not be very, you may not have a good memory. Может быть, у вас не так сильно натренирована память. But the word of wisdom Но слова мудрости that's wisdom that only God has. – это такая мудрость, которую только Бог имеет. And then the Spirit just puts it in your head. И Дух Святой просто эту мудрость вкладывает в ваш разум. You know, someone's talking to you and they tell you this crazy problem, И кто-то говорит с вами, рассказывает вам о какой-то ужасной безвыходной проблеме. and you're listening and you're И вы thinking, слушаете и думаете, wow, this person is in trouble. какая серьезная и сложная ситуация. I have no idea what to tell them. вообще не имея представления, что здесь можно сказать. Oh Lord, help this person. Боже мой, помоги этому человеку хоть And then all of a sudden, an idea comes in your head. И тут вдруг в ваше сердце, в вашу голову Господь вкладывает мысль. And you think, oh, you know what, might work. И вы думаете, таки да, эта you know, мысль может быть ответом в этой ситуации. David had this happen. Потому что с Давидом было то же самое. And this this idea from God's word and, and the application of it pops right in your head. То есть эта идея, то, то, как применить эту идею к этой ситуации, сразу все выкладывается у вас в голове. And then you give that word, you share with the person, И вы рассказываете об этом человеку. and they say, oh, thank you very much. That, И он that говорит sounds вам- like it's the Lord. Спасибо. Вот явно это таки ответ от Господа. And you say yes because I'm very stupid. И вы говорите, это да, ответ от Господа, потому что я сам по себе, здравствуй дерево. I never have good Поэтому, ideas. как бы, двух мнений быть не может. This happens to me all the time. Со мной это происходит постоянно. I never have good ideas. У меня у самого по себе не рождаются хорошие That's идеи. How I know when it's from the Lord. Поэтому я всегда распознаю, когда идея от Господа. Because I never have any ideas. Потому что у меня у самого по себе там ветер в голове. So many times. Вот. Someone's talking to me, and I'm thinking, oh Очень no. часто человек говорит со мной, и я стою и думаю себе, ну вот приехали. It's not, it's not from some knowledge that we have. И это не какое-то там знание, знаете, опыт жизненный, который мы там накопили страшно. Вот. Это просто мысль от Бога, мудрость от Бога. Another gift is is called the word of knowledge. А есть еще дар слова знания в отличие от слова мудрости. And this would be knowledge that only God has. И это какое-то такое знание, которое есть только у Бога. And God will tell you something. И Господь скажет вам что-то. About what something someone's going through. Может быть, какое-то знание, которое поможет, опять-таки, кому-то, кто что-то там переживает в жизни. We were in Africa one time. Однажды, когда мы были очередной раз в Африке, I was with three friends. я был там с тремя друзьями. And we were sitting at a table in, a, in one of the cities having a meal in a restaurant. И мы сидели там в одном ресторанчике, в одном городке. And the young man came to to talk to us about what food we wanted. И подошел к нам официант, спрашивал, что мы хотим заказать. And so one of the guys started trying to evangelize. И один из парней а, из нашей группы начал м, подводить его к тому, чтобы рассказать Евангелие. And the guy was really, um, it, it was hard to talk to him. He's really, uh, he had kind of a wall that was up. Но этот официант, он как-то так выглядел, вот что-то в нем показывало, что между ним и окружающими такая очень плотная стена. And the first guy he didn't get anywhere. И первый из нашей группы что-то пытался рассказать, но так не пробился. So the second guy started trying to evangelize. И потом как бы дальше продолжаем разговор, и второй подключается. And, and it got more confusing. We couldn't really understand where this guy was at. И вот чувствовалось, что что-то такое этакое, и никак не могли вот пробиться и распознать, что ж такое, что он не принимает вообще Евангелие. And he gave up. И второй so тоже как бы сдался. И третий подключился, чтобы еще что-то такое рассказать все-таки. And I was sitting there, my mind was blank. А я, естественно, сижу, поскольку в разговоре не участвую, то и не обременяю себя сильно I was thinking about what I was going to eat. Потому что надо также и решить, что же заказывать. Because remember, I don't have any good ideas. Потому что когда голодный, то какие тут идеи могут быть So вообще? I thought, wow, this guy, he's really lost. Вот, поэтому я смотрю просто на парня, думаю, да, потерянный такой себе грешник. I hope he brings my food fast. Но главное, чтобы он еду принес, хорошую, качественную, чтобы я поел. And as I'm sitting there not thinking anything, Вот, и поэтому, как бы не ища каких-то духовных вещей в этот момент, this thought comes in my head. мысль таки настигла мою голову. This, this guy was just on vacation in Europe. Мгм, говорит. That was the thought. The guy was just on vacation in Europe, and when he was in Europe, he fell into sexual sin. И а, мысль была просто вот такая. Этот человек недавно был в Европе, он там проводил отпуск, отдыхал, и у него были связи э, гомосексуального характера. И когда он вернулся, он продолжает жить в этом сексуальном грехе. И эта мысль пришла, так сказать, поселилась в голове, и я теперь сижу и думаю, ну и что теперь с ней делать? Я просто риса хотел покушать. And so I leaned to my friend who, who, was, who started the whole conversation, И я наклоняюсь к одному из моих друзей, который начал этот разговор. And I said, this guy's problem говорю, is that he's in sin. Знаешь, такое впечатление у меня вот складывается, что этот человек просто живет в грехе, вот and сознательно he goes, и goes, постоянно. Yeah, I know that. Говорит, ну это однозначно, любой неспасенный живет в грехе. And so I whispered, I said, no, it's um, sexual sin, and на... he went to Europe, and he just came back, and I told him what, what was in my head. И я говорю, что это не просто какой-то там вот такой образ жизни, а это именно сознательный такой постоянный а, сексуальный грех, в котором он живет после возвращения из Европы и так далее. So I said, I think you should tell him. И я говорю, смотри, может быть, скажи ему, как ты. And he said, God didn't «А, tell me не that. Знаю, he told знаешь, you. мысль не в мою голову пришла, так что выкручивайся сам. So, you know, the three guys have been trying to talk to him. He's he's really friendly. И опять-таки, мои трое друзей пытаются с ним разговаривать. Он как бы дружелюбен и открыт, но как бы не, на, не по-настоящему. And he seems very nice. Хотя достаточно милый такой парень. So I, I just say, excuse me. Я говорю, um, извините, конечно, что обращаюсь. And I said, did you just go to Europe and get in sexual sin, and then you've come back, and now you're still in sexual sin? А, извините за вопрос. Вы случайно не ездили недавно в Европу и случайно His не eyes. переживали Boom. там такой вот грех и случайно не вернулись и теперь живет в этом постоянно? У чудака глаза, конечно, округлились. And we got to minister to him. И он таки раскололся, и действительно мы смогли ему служить. It was a word of knowledge. И это было просто словознание. Who could know that? Кто бы знал, да, this, что this у человека такое прошлое? Потому что человек, ну, первый раз его видим, он незнакомец для нас. The Lord knew what was going on with that guy. Но Господь знал все, что so, происходило с этим парнем. You see, you're not born with that ability. И опять-таки, вы не рождаетесь вот с такой способностью иметь такие знания, например, о людях. The Holy Spirit will give to different people the gifts that He wants to have in the church. Но в разных ситуациях Дух Святой будет давать эти разные дары разным людям в церкви для того, чтобы служить и действовать. There's the gift of prophecy. Есть также дар пророческий. The gift of prophecy, I think, is, is Paul says it's the most important gift. Павел пишет, что дар пророческий один из самых важных. And this is my opinion, But I think that it's also the most common gift. И мое мнение такое, что он также самый распространенный дар пророческий. You see, I think that since it's the most important, God would also make it the most common. Потому что я просто верю, что если Бог дает что-то, что самое важное, то Он сделает так, что самое важное будет самым распространенным. the gift of prophecy doesn't always mean, and I think most of the time it doesn't mean foretelling the future. It means sharing with somebody what God is saying. In 1 Corinthians chapter 14 verse 3, Paul says <clears throat> A person who prophesies is speaking to men. Что человек пророчествующий говорит людям. For exhortation, в назидание, edification, увещание and comfort. и утешение. So when the gift of prophecy is in operation, somebody comes and they say, I'm going through this. Поэтому пророческий дар часто действует таким образом. К вам подходит человек и говорит, вот какая ситуация у меня в жизни сложилась. I'm very discouraged and I, I don't think I can go forward. Меня постигло разочарование. Я не уверен, могу ли я продолжать и что-то еще делать. And then immediately you think of David when he was discouraged. И uh, вам сразу приходит на память ситуация с царем Давидом, когда он был разочарован. And how it says David encouraged himself in the Lord. И там написано, что Давид uh, а, как то укреплялся Господом, да, помните, находил поддержку в Господе. And then really clearly in your mind comes These ideas of encouraging this person in the Lord. И у вас вот как раз эта мысль настраивает, чтобы поддержать человека, чтобы он находил укрепление и поддержку в Господе. And they walk away and they say, "Wow, I feel so strengthened and comforted." И человек, прощаясь с вами, уходит и говорит: "Ах, чувствую я, какой прилив сил, какая уверенность в светлом будущем." That's the gift of prophecy. Вот он, дар пророческий. Вы сказали now, слово Господне now человеку. That doesn't mean you get yourself a special robe. И это не значит, что вам выдадут ленту такую «Я пророк Божий». And carry a wooden stick. И что вы теперь с посохом будете э, ходить и пророчествовать and only wear sandals. в трамваях, и чисто в сандалях от Skechers будете ходить и рассказывать там всем все. The gift of prophecy comes very naturally. It seems Но very natural. пророческий дар будет действовать и ам, будет активно Духом Святым а, использоваться в вашей жизни. I've met some very strange people who claim to be prophets. Я встречал весьма странных людей, которые заявляли, что имеют пророческий дар. When I worked at Calvary Chapel, Costa Mesa, and I was the toilet cleaner, One of our jobs was to protect the church. <clears throat> Когда uh, я работал uh, в церкви в Костомесе почетным уборщиком туалетов, то одна из наших обязанностей, пока мы свободны из туалетов, оберегать церковь от таких в кавычках пророков. There, there were hundreds of children on the property during the day for a school. Uh, дело в том, что помимо церкви а, на территории церкви была еще и школа, и там сотни детей на протяжении дня среди недели были в этой школе учились. Uh, и иногда просто с улицы могли заходить какие-то просто гуляющие странные люди, какого-то бомжеватого вида люди. So whatever you were working on, you'd kind of always be sort of looking around Поэтому, to make sure you knew who was going ходите where. между туалетами, то вы смотрите, не ходит ли там кто-то такого странноватого вида, какой-то такой чужой And one day человек. I looked up and I saw this guy coming on the church property. И однажды я посмотрел там вдали, там где-то возле входа заходит человек, идет там по дорожке, по школьной территории. And he, he looked like Jesus. И он выглядел внешне как Иисус. Like in the movies. То есть, как вот из фильма вышел и идет. Эти длинные волосы спадают на плечи. And he has really cool beard. И так классно сформированная борода. And he had a wooden staff. И деревянный посох. And it's really nice white, like, like и вот Israel, like, like first century robe. Белый такой вот как халат такой прям как с первого века только что and, перенесся and awesome на машине времени и потрясающие настоящие кожаные такие иисусовские сандали. And you know, that didn't look normal to me. И конечно нормально это никак для меня не выглядело. I thought, oh no, you know, what are we, what's «Ну going on? вот, еще один. So I stopped what I was doing and I just went to him as fast as I could. Я отложил, а, решил не брать с собой тяжелую швабру, а пойти просто пока поговорить. And I said, hi, can I help you? Я говорю, добрый день, как, что же вы тут делаете, какими судьбами пришли? He stopped and he planted his scepter. Он остановился, воткнул в клумбу свой посох. I am a prophet. Я пророк. And I said, I could tell by your clothes. Та, любой дурак увидит, что вы пророк. He said, I've come to prophesy to the church. Сказал, я пришел и принес пророчество для вашей церкви. And I said, that's not going to happen. Я говорю, да вы знаете, спасибо, не надо. I said we have a Bible study tonight at Говорю, но у нас p.m. изучение Библии, если что, заходите. You're часов welcome to come back. Приходите, почитаем. our our pastor's teaching the Bible. Нас пастор преподает прямо из Библии. He has a wonderful gift of prophecy. И у него прекрасный дар пророческий. And I think you'll be blessed. You're welcome to come back. Вот, получите благословение, так что, пожалуйста, приходите вечером. But I can promise you, you're not going to prophesy to Но this church. Но обещаю, что в этой церкви вы пророчествовать не будете. I'm on a mission, God, you know. And I said, No, Он you're говорит, но not. у меня миссия от Господа. Я говорю, нет, нет, простите, не надо. So there's, there's, there are people who are self appointed prophets. То есть есть такие самоназначенные а, пророки, You know, there are people who, I don't know what happens in their mind where they think that that's appropriate. и я не знаю, что должно быть в голове такого человека, который вот такое из себя делает. We're not talking about getting weird. Но мы не говорим здесь о том, чтобы становиться каким-то странноватым. Remember, the gift of prophecy, you're speaking to men. Помните, что дар пророческий написано, это когда мы говорим людям. For exhortation, в назидание, edification, увещание and comfort. и утешение. Exhortation means to come alongside and help someone. Назидание – это когда вы кого-то стараетесь поддержать, то есть вы вместе с ним стараетесь вот нести это его бремя. You see someone struggling and you want to be, I want to just come and help you. То есть вы видите, что кому-то сложно, и вы его назидаете, созидаете, вы а, поддерживаете его. Do you want to be able to help people? Хотите быть в состоянии помогать людям? Of course. Конечно, хотим. You see, I think let's just use an example at the cafeteria. Давайте посмотрим, например, в нашей столовой. You see a mom with a child in a stroller, Вы видите one маму, in one arm, э, которая в одной руке там ребенок, другой еле trying to get up the steps. может а, по ступенькам затолкнуть в эту столовую. What do you do when you see that? То когда вы идете или стоите рядом, что естественно для нас you хочется run over сделать? And help. Хочется подойти и помочь эту коляску занести в столовую. What about when you see someone going through life? А что происходит, когда вы видите, что в жизни кто-то вот пытается и напрягается? They're, they're и вы видите, что у человека сложности в жизни, что что-то где-то разваливается, человек не успевает. And you, you Вам хочется поддержать этого человека. You want the gift of prophecy. И тогда вы хотите, чтобы Бог дал вам этот дар пророческий. exhortation means coming alongside someone and Потому что назидание обозначает, что вы рядом к кому-то подошли, и вы созидаете, вы строите, вы помогаете что-то поддержать, что разваливается. Это не значит, что вы должны подойти, стать на стульчике, сверху на него смотреть и говорить, ты вот это мне не вздумай, пожалуйста, и вот это прекрати. That's exhortation. Итак, это назидание. Edification. Um, увещание. To build up. Увещание – это тоже поддержка. Here they are, and they need, they need more. They need to get stronger. То есть вот нужно укрепить опять-таки человека в чем-то. Are there people in your life you want to see them grow spiritually? Есть люди в вашей жизни, которых вы смотрите и хотите, чтобы они еще духовно возрастали. Do you want to be able to speak to people so they get stronger? Хотите ли вы говорить с людьми так, чтобы они укреплялись? You get out your mobile phone and, and you see, oh, they're calling me. А, Hello? Достаете телефон, видите, такой человек вам звонит, и вы говорите «Привет». You say, oh, I'm sorry. What happened? Я говорю, слушай, это очень грустно, а что произошло? And you start thinking, oh Lord, they need strength right now. И пока они вам рассказывают, и вы слушаете, вы также молитесь, Господь, этот человек явно сейчас нуждается в том, чтобы укрепить его. The gift of prophecy. Дар пророческий. You know, God gives you something and you share it with them, and then they get stronger. Бог дает вам мысль или напоминает стих из Библии, и вы говорите человеку, и это укрепляет человека. You don't say, wait, let me put you on camera phone. Um, и вы не говорите, uh, да, я переключу тебя. You need to see my staff <clears throat> and my long Jesus hair. Uh, фото, какой-то режим, чтобы ты посмотрел, как я классно выгляжу с посохом и в новой, так сказать, рубашке святой. Prophecy is not weird. Uh, нету ничего такого дикого it's, в пророчестве. wonderful. Такого ненормального, неприродного. It's beautiful. Это что-то абсолютно естественное, это что-то прекрасное. He also said comfort. И также здесь написано, что это для утешения. The, the comforter. That's the word for the Holy Spirit. Мы знаем, что Дух Святой, да, Он утешитель. To call alongside for help. И Он помощник, Он тот, кто рядом с To bring нами. that strengthening. Для того, чтобы утешить, To укрепить, touch someone's heart. чтобы коснуться сердца человека. They'll hear what you say and they'll think, God just spoke to me. А люди будут слушать вас, но они скажут, Господь, Ты только что проговорил мне. I have a gift of prophecy. У меня есть дар пророческий. I pray that God uses it every time I speak. И каждый раз, когда я преподаю где-то, я молю, чтобы Господь его использовал. I can't control it. Я не могу его как-то контролировать. I don't make it happen. Я не могу его использовать как-то специально. But the gift of prophecy, when you're sharing, people hear God speaking to them. Но когда вы говорите о Божьем Слове, то люди слышат что-то от Бога. Sometimes it's not even what you said. И очень часто это вообще ничего из того, что вы вообще I still говорили. Take credit for that. Хотя я все равно <laughs> принимаю это на свой счет. А, люди ко мне могут подойти после проповеди и сказать, знаешь, Господь проговорил мне что-то, хотя ты этого не говорил в проповеди. You said this, and then I Потому thought of that. ты говорил вот о чем-то этом, а я потом еще подумал о чем-то другом, а потом еще меня это привело к другой мысли. А потом Бог мне что-то сказал. That's like a ricochet prophecy. Это такое а, рикошетное пророчество. God speaks. А, то есть от рикошетило, Бог таки проговорил. Хотите ли вы иметь такую возможность, когда вы говорите человеку, говорите ему Слово Божье, и Бог говорит к людям? То тогда ищите дара пророческого, желайте и ревнуйте о нем. So here's Paul, he meets these disciples and he says, "Hey, did you guys receive the Holy Spirit?" И вот Павел, встречаясь с этими учениками, спрашивает у них, приняли ли они Святого Духа. They said, we didn't even know there was a Holy Spirit. Они говорят, мы даже не знаем о том, что существует Святой Дух. So Paul says, "Oh, let me tell you." И Павел говорит, ну слушайте теперь сюда. <laughs> Jesus has come and he died for your sins. Иисус приходил, он умер за ваши грехи, он воскрес. You can receive him. И вы можете принимать его. You can even get baptized. Вы можете быть крещены во имя Иисуса. And you need to receive the power of the Holy Spirit. И вам нужно принять силу Святого Духа. This message is very important to me. И вот эта суть этого слова для меня очень важна. Because as I said earlier, I wasn't raised in a church. Потому что, как я говорил раньше, я вырос не в церкви. So I didn't have any knowledge of the Bible when I got saved. Поэтому, когда я принял спасение, у меня не было вообще знания Библии как такового. But I, I felt called to serve the Lord. Но я чувствовал, что Господь призовет меня к тому, чтобы служить Ему. And I was part of a, of a church tradition or church denomination. It wasn't Calvary Chapel. И я в первое время был в церкви, которая не была церковью Голгофы, была определенной деноминационной церковью. And this church tradition, they didn't believe in the Holy Spirit. И традицией этой церкви не было то, чтобы верить вот в работу Святого Духа. I mean, they believed that he existed. They believed in the Trinity. Они верили в Троицу, что Святой Дух есть. But the Holy Spirit was sort of the inactive part of the Trinity. Но для них Дух Святой был такой неактивной частью Троицы. God loved the world. Бог любил мир, Бог Отец. Jesus died for the sins. Иисус умер за грехи людей. And the Holy Spirit, he's just watching. А Дух Святой он просто наблюдает за этим процессом или что угодно, но, во всяком случае, не they, наполняет they admitted, they apostles, они соглашались, что Дух Святой работал среди апостолов и через апостолов. Вот, но получается, что когда апостолы уже все поумирали, то дальше уже сами по себе верующие как-то там справлялись. И вот так я учился, как служить. I went to the university. Потом я даже был в университете учился. They taught me to teach the Bible as if I wasn't going to get God's help. Um, uh, меня просто учили так: преподавай Библию, вряд ли Бог тебе как-то поможет, но ты преподавай. They taught me if I would plant a church, I should I should plant it as if God wouldn't help me. И когда э, говорили, будешь открывать церковь, то сам сосредоточь все свои силы и не рассчитывай там на Божью помощь. Now, they didn't say it like that. They made it sound spiritual. И, конечно, они не говорили это напрямую. Они это, а, сказать, одевали в духовные такие красивые формулировки, правдоподобные. But they didn't teach us about the Holy Spirit. Но суть была в том, что нас не учили о Святом Духе. and I can tell you that trying to do the work of God in your own energy И я вам должен сказать, что пытаться делать Божью работу, это служение без Божьей помощи, это сплошное разочарование. I've done it. Потому что я пытался. I was on staff at a church as an assistant pastor. Я даже был ассистентом пастора. I was serving the Lord. Я служил Господу. I was zealous. Я очень ревностно служил. I loved God. И я любил Бога. I wanted to help people. Я хотел помогать людям. And all I had was my brains. И все, что у меня было, это мои мозги. And my brain isn't very good. А это немного. It wasn't very good to start with. Вообще But then I мало. drank a lot of alcohol when I wasn't saved and took a lot of drugs. А еще из-за того, что я до спасения выпивал и э, принимал наркотики, So I, it's not very good. добила остатки. So I was trying so hard to serve the Lord. Но я старался служить Господу. And then I finally found out. Но в конце концов я обнаружил. Jesus said, Иисус сказал, You'll receive power when the Holy Spirit comes Вы upon примете you. силу, когда сойдет на вас Святой Дух. And you'll be a witness of me. И вы будете мне свидетелями. He said, Your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. И он сказал также, что Отец Небесный точно даст Духа Святого просящему Него. Мы знаем, что когда мы рождаемся свыше, Дух Святой входит внутрь нас, и Бог уже живет внутри нас. He baptizes us into the body of Christ. Потому что когда мы принимаем спасение, Дух Святой что делает? Крестит нас, да, погружает вот в это всемирное тело Иисуса Христа. But Jesus wasn't talking about being born again, he was talking about receiving power. Но ну, а когда Иисус э, это говорил, он говорил не об этой части, он говорил о том, что мы примем силу. We need to be filled with the Spirit. Мы нуждаемся в том, чтобы наполняться Святым Духом. We need to receive all the gifts that God wants us to receive. Мы нуждаемся в том, чтобы принимать от Бога все те дары, которые Он готов и собирается и хочет нам дать. Receiving the Holy Spirit isn't going to make you act weird. А когда вы принимаете Святого Духа, это не значит, что опять-таки что-то неестественное, какое-то странное будет с вами уже теперь происходить. You don't have to grow a beard, Вам не нужно срочно scepter, отращивать там бороду и какие-то там духовные прибамбасы себе придумывать. It's just very, very natural все будет происходить все равно очень естественно и природно. God's power coming upon us by His Spirit. Божья сила, Божий Дух будут в нас пребывать. Giving us abilities that we don't have naturally. Будут давать нам такие дары и возможности, которые сами по себе мы не имеем. We want to give you a chance tonight to ask and receive. И сегодня вечером мы бы хотели, чтобы у каждого из вас была возможность просить и ревностно у Бога а, молить об этих дарах. It's important that You don't compare yourself with someone else. С другой стороны, хочу uh, предостеречь вас, чтобы вы не сравнивали себя с другими людьми, с другими верующими, с другими служителями. What happened to the the apostles and the early believers on the day of Pentecost when the Holy Spirit came upon them? Что произошло с апостолами, когда в день пятидесятницы Дух Святой сошел на них? There was a sound like a mighty wind. Сначала помните, там было Э, громко как от сильного несущегося ветра. Потом были огненные языки, которые над каждым зависали. И потом все начали говорить на разных языках. И все люди из других там языков и народов могли понимать их на своем наречии. Но дальше в книге Деяний больше таким именно образом Дух Святой ни на кого не сходил. I remember hearing Greg Laurie tell his story of how he received the Holy Spirit. Я помню, как Грег Лори рассказывал, как на него сошел Дух Святой. It was a night like tonight. Это был вечер, похожий на наш сегодняшний. The person was teaching about this power of the Spirit. А, Человек стоял, преподавал о силе Духа Святого. Greg said, I wanted to receive that. Greg сказал, я понял, что я хочу принять эту силу Божью. The man invited the people to come forward. А проповедник пригласил людей, которые хотят выйти вперед, чтобы молиться. They went over to a room at the side. И они отошли там в комнату, которая была рядом с залом. And the guys were laying hands on people. И там пастора, проповедники и служителя uh, возлагали руки на людей и молились за людей. и когда возлагали руки, то многие очень заговорили на иных языках. И Грег ожидал, что сейчас же за него будут молиться, и он весь такой был возбужденно восторженный. And they laid hands on him. И на него возложили руки. No tongues. А на иных языках он не заговорил. So they kept praying. И они продолжали молиться. And Greg was hoping for tongues to come out of his mouth. И Грег как бы тужился и пытался, а ни на каком новом nothing, языке не заговорил. Happened. Никак оно у него не получалось. And he Thought, и он начал задумываться. Мне что, не хватило, что ли, или я что, пороблено, чи шо? So he's driving in his car. И он уехал оттуда, и он ехал себе в машине. And he's hungry. Э, конечно, проголодался, потому что служение было хорошее, но длинное. He stops at a place where you can buy fast food. Остановился там в какой-то забегаловке, где можно было что-то перекусить. The person's taking his order. И человек у него при, принимает заказ. He preaches the gospel to her. И он этой девушке, которая принимает заказ, начинает рассказывать Евангелие во всех деталях. Она тут же кается во всех грехах и получает спасение. Then he goes to the beach in another week or so for the church baptism. Потом через неделю он там с друзьями едет на а, набережную, на пляж, там они крещение собираются водное преподавать. He got there at the wrong time. Приехал не в то время, в которое на самом деле все saw, договаривались. A bunch of young people sitting on the rocks. Смотрит, сидит там на берегу, на камнях группа молодых людей. So he came to him and said, "Are you here for the baptism?" подходит к ним и говорит, а вы тут что, на крещение пришли заранее? said, no. Они, какое крещение, чувак? And he said, well, do you know, do you know Jesus? А он говорит, ну вы ж про Иисуса слышали, знаете? And they said, no. Чувак, что ты хочешь вообще? So then, then Greg starts to preach to them. И Грег говорит, ну тогда слушайте сюда. And they all got saved. И они все получили спасение прямо там. And I, if I remember the story, I think he baptized them. И, по-моему, он тоже таки снял их с камней и таки покрестил. Do you think the Spirit came upon him? Как вы думаете, не сошел ли на него где-то в промежутке времени такой Дух Святой где-то местами? Now, at the beginning he thought these people had this experience, I didn't have their experience. Хотя вначале он думал, ну что ж такое, эти люди, у них он как все было, а у меня он как все не было. That's a, that's a danger when it comes to the work of the Holy Spirit. И это очень опасно, когда мы пытаемся по чьим-то моделям ожидать что у нас будет именно такая же модель. That, it's always a danger, but especially with the working of the Spirit. Это вообще всегда опасно, но когда особенно мы Духа Святого по моделям раскладываем, то это вообще очень, очень опасно. God's going to do something unique in your life. В вашей жизни для вас Бог сделает что-то абсолютно уникальное и неповторимое только для вас. He knows you. Потому что Он знает вас. You are His workmanship. Потому что каждый из вас, вы Его поэма, Его творение. Created in Christ Jesus. Созданное во Христе Иисусе. For good works. На добрые дела. That God has prepared. Которые Бог предназначил вам исполнять. Long before. Еще до того. That you should walk in them как вы начали вообще ходить. And каждому из вас хочет дать именно ту силу Святого Духа, которая нужна вам. Поэтому мы хотим, чтобы в этот вечер и у вас был шанс принять эту силу Святого Духа. Jesus is the one who will do it. Мы знаем, что Иисус, именно Он это делает. But he uses но он часто это делает в тот момент, когда какие-то люди молятся за каких-то других людей, даже возлагая на них руки. So if I could have the pastors come up to the front. Поэтому в этот момент я хотел бы пригласить пастырей, чтобы они здесь были готовы молиться за каждого из вас. We'll um, pray together. Мы будем молиться вместе. And if you want to have someone pray for you specifically and lay hands on you. Если вы хотите, чтобы кто-то помолился именно конкретно о вас, возложил на вас руки. We want to invite you to come forward. То вы в любой момент можете подойти к любому из пастырей. You received your salvation by faith, you believed. Вы по вере получили спасение, вы уверовали, и Господь спас вас. You receive the Holy Spirit the same way. И Духа Святого вы получаете точно так же по вере. You just say, Lord, I want you to fill me with your Spirit. Вы обращаетесь к Господу и просите, Господь, наполни меня своим Святым Духом. So if you'd like to receive, why don't you stand up? Поэтому давайте встанем, и те из вас, кто хочет принять Духа Святого, я хочу молиться о вас. And if you want to have one of these guys pray for you, I think it's it's a blessing to have someone pray for you. И помимо того, что я буду молиться за всех вас, я приглашаю каждого из вас подойти к пастору, чтобы помолились лично о вас, о наполнении Духом Святым лично вас, в вашей жизни. These men are all filled with the Holy Spirit. Все эти мужи очень и очень обильно наполнены Святым Духом. All of them have the gift of prophecy. Каждый из них имеет этот пророческий дар в том числе. Paul reminded Timothy of that which he received through the laying on of hands and the prophecies that he received. Помните в своем послании Павел написал Тимофею, да, что возогревает тот дар, который ты получил через возложение рук на тебя. We believe that Jesus wants to pour out his spirit on us. И мы верим, что Иисус хочет а, изливать свой Дух Святой на каждого здесь присутствующего человека. It's what we need desperately. И каждый здесь присутствующий очень сильно нуждается в этом, в этой силе. So, I want pray for you. Поэтому я хочу молиться о каждом из вас. And I want you to pray with me and ask ask the Spirit to fill you, or ask я Jesus хочу, to fill you with His Spirit. Вы молились также, чтобы вы просили Иисуса, чтобы Он дал вам Святого Духа. And if you want to come forward and have one of these guys pray for you, then come forward. И затем подходите к пасторам, чтобы они молились о вас лично вместе с вами. So let's pray together. Давайте вместе помолимся. Jesus, thank you that you didn't leave us as orphans, Спасибо тебе, Иисус, что ты не оставил нас сиротами, but you've kept your promise. но ты сдержал свое обещание. You said you'd never leave us or forsake us, Ты сказал, я никогда не оставлю вас и не покину, that you'd be with us always, even to the end of the age. и что ты с нами во все дни до скончания века. And here we are, Lord, coming to the end of the age. И вот, Господь, мы уже приближаемся к окончанию века. and you're here with us right now, И мы знаем, что ты с нами прямо сейчас. and you're longing to pour out your power in our lives. И что ты хочешь излить эту силу и наполнить ею каждую нашу жизнь. You're longing to baptize us with your Spirit. Ты сам страстно желаешь наполнить нас своим Святым Духом. And we want to tell you, Jesus, we want to receive. Иисус, мы хотим сказать тебе сейчас, что мы хотим принять эту силу. We want, we want every gift that you want to give. Мы хотим принять каждый дар из всех, какие ты только приготовил. If we've already received, Lord, we want more more of the operation of those gifts. Те дары, которые мы уже приняли, мы хотим, чтобы ты развивал, чтобы ты совершенствовал то, как мы применяем эти дары. Even these men who are standing here in the front, Lord, to pray They want more of the operation of the gifts. И все пастора, которые стоят здесь, чтобы молиться о людях, они тоже ищут и жаждут большего наполнения Святым Духом для себя. We want the gifts to operate with greater energy. Господь, мы хотим, чтобы дары проявлялись, чтобы сила была великая в этом. And so I want you to pray with me right now. И, друзья, я вас приглашаю, чтобы вы сейчас в сердце молились вместе со мной. And so repeat after me. Можете даже шепотом повторять. And say, Jesus, Иисус, наполни меня Твоим Духом. Give me every gift you want me to have. Дай мне каждый дар, который ты хочешь, чтобы я получила. I receive it right now. Я принимаю его прямо сейчас. Thank you for your grace. Спасибо тебе за твою благодать. In Jesus name. Во имя Иисуса. you want prayer, then why don't you just come on forward? Те из вас, кто хотят, чтобы за вас помолились лично, подходите смело и уверенно. И это действительно на самом деле очень просто. You ask, you receive. Вы просите, вы подходите и получаете. Каждый из вас смело и уверенно подходите.